katika haki za maulama kwetu ni kuwatii maulama fi ghairi maasiya katika isiyokuwa maasiya kama vile ulatul umur kuwatii viongozi fi ghairi maasiya qala sallam inma at-ta'a fi al-ma'ruf يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم minkum enyi mlioamini mtiini Allah na mumtii mtume na wale viongozi katika nyinyi يقول الحافظ النووي رحمه الله المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء قال هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم وقيل هم العلماء hii ni kauli ya kundi la salaf e, tafsiri ya kundi la salaf na hao waliokuja nyuma katika mufassirin na ulama wa fiqh na wengineo pia imesemwa ni ulama iwa ulil amri minkum na wale maulama wenu waqila humul umara wal ulama ni viongozi na maulama qala wadhalika lianna alumaraa ya'khudhuna ahkama ash min alulama sababu hawa viongozi wanachukua hukumu za kisheria kutokana na maulama Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pia amekwenda katika tafsiri hii ya Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah kwamba wa ulil amri minkum ni ulama na umara ni maulama na hawa viongozi kwa sababu viongozi wanachukua hukumu za sheria kutokana na maulama kwa wanaingia katika ulil amri minkum ni wajibu wetu kuwatii maulama na kutowaasi maulama katika fatawa zao lakini utaona mahizbi jinsi wasivyo na haja na maulama wanatoa fatawa zao za vichwa vichwa vyao akili akili zao za kihizbia hizbia bila kuangalia fatawa za maulama Allah subhanahu wa ta'ala ameliinua jambo la hawa maulamaa kuliko viumbe vingine faqala subhanahu wa ta'ala yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah amewainua daraja nyingi wale walioamini katika nyinyi na wale waliopewa ilmu alimamu imam Al-Qurtubi rahimahullah katika tafsiri ya hii ameelezea mengi thumma qala as-sabi'a qawluhu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات أي في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنيا فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم asema Allah ameuinua daraja nyingi katika thawabu huko akhira na karama hapa duniani Allah anamuinua mumin kuliko asiyekuwa mumin na anamuinua alim mwana wa chuoni kuliko asiyekuwa alim Ibn مسعود رضي anhu عنه قال مدح الله العلماء في هذه الآية الله amewasifu maulama katika aya hii وفي sahih anna Umar بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه alikuwa akienda na Abdullah ibn Abbas katika majlisi ya Mtume sallam alikuwa akienda naye Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika vikao vya ilmu vya Mtume sallam na masahaba wapo anakwenda naye ni mdogo alikuwa mdogo wakati huo wanasema ibn Abbas uh, mtume alifariki ana miaka kama 13 ibn Abbas radhiyallahu anhuma ha habru hadhihi al-umma alipofariki mtume ilikuwa na miaka kama kumi na tatu hivi wengine wasema kumi kitufanye tufanye hiyo kumi na tatu Umar ibn Khattab radhiallahu anhu alikuwa akienda naye katika majlisi hizo za mtume na masahaba wapo hapo sasa masahaba wakamuuliza Umar ibn Khattab mbona waja naye huyu sisi muona hatuji na watoto wetu hapa wewe waja naye huyu Abdullah ibn Abbas na wakati ni mtoto akamwambia ngojeni ngojeni mtume amalize e, kutoa darsa hapa halafu mimi nitakuulizeni swali akawaita akawauliza qauluhu ta'ala idha jaa nasrullahi wal fath nini maana aya hii na sura hii sura hii nzima ina maana gani nini lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kumteremshia mtume wake suratul nasr idha jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا nini lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kumteremshia mtume Muhammad sura hii wakanyamaza akamuuliza Ibn Abbas wasemaje Ibn Abbas katika sura hii Ibn Abbas akamwambia huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyahu ni umri wa mtume sallam unataka kumalizika Allah subhanahu wa ta'ala anamfahamisha mtume wake ni kuelezea kwamba umri wa mtume unakurubia kumalizika ndiyo maana sura hii Umar akasemaje ma a'lamu minha illa ma ta'lamu mi sijui isipokuwa hivyo hivyo unavyojua ndio ninavyojua mimi wa haqqan wasema mufassirin mtume hakuishi sana baada ya sura hii hakuishi muda mrefu baada ya sura hii Mnielewa? Ilmu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Mnielewa sio? Eh, fadla za ilmu na maulama. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين الله سبحانه وتعالى أنا وينوى كتاب واتو نانا وكوازا وينجيم علم أنا وينوى معلماء كتاب هيكي نانا وكوازا وينجيم كذلك أهل العلم هم أهل الخشية ما علماء جواتو إني خشية kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala ni wao wenye khashia ndio waliosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kana kusema innama yakhsha Allah min ibadihi ulama hakuna vingine wanaomwogopa Allah katika waja wake ni maulama peke yao innama yakhsha Allah min ibadihi ulama Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah akielezea aya hii qala هذه الآية آية عظيمة وهي تدل أن العلماء بالله وبدينه وبكتابه العظيم وسنة رسوله الكريم هم أشد الناس خشية لله وأكملهم خوفا منه سبحانه وتعالى آية هي تكف inafahamisha kwamba maulama wanaomjua Allah wanaojua dini yake wanaojua kitabu chake kitukufu na suna za mtume wake mtukufu ndio watu wanaomwogopa sana Allah na ndio wakamilifu wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala qala fal maana inma yakhsha Allah min ibadi ulama qala al khashyatu al kamila wanaomwogopa Allah kuogopa kule kamili humul ulama billah ni wale wenye kumjua Allah alladhina arafu rabbahum biasmaihi wa sifatihi wa adhimi haqqihi wale wanaomjua Allah wakamjua Mola wao wakajua majina yake na sifa zake na ukubwa wa haki yake watabassaru fi shari'atihi waarafu ma indahu minan na'im liman ittaqahu wakajua starehe zilizo kwake kwa yule atakayemcha Allah waladhaba liman khalafahu wa asahu wakajua adhabu ya Allah kwa atakaye mkhalifu na kumuasi fahum likamali ilmihim billah hum ashaddu nnasi khashyatan lillah kwa wao kwa ukamilifu wa kumjua kwao Allah ndio watu wakubwa zaidi kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wa akmalun nasi khawfan min Allah na ni wakamilifu wa watu kwa kumwogopa Allah وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم أكمل الناس خشية لله سبحانه وتعالى وتعظيما له ثم خلفاؤهم العلماء بالله وبدينه وهم على مراتب في ذلك متفاوتة بعد متومة كشان ما خليفة makhalifa أبوني هوا ambao ونمجوا الله wanaojua dini yao na wao wako maratib wanatofautiana katika ilmu thumma qala rahimahullah walaysa ma'na al-aya anna ghayrahum la yakhsha Allah azza wa jalla si maana ya aya kwamba wengineo hawamuogopi Allah wasiokuwa maulama hawamuogopi Allah lakin khashyatullahi fihim mutafawita bal qala lakini kumuogopa Allah kuna tofautiana قال فكلما كان المؤمن أبصر بالله وأعلم به وبدينه كان أخوفه لله أكثر kila mtu anavyokuwa na ilmu sana anavyomjua Allah sana akajua dini yake huyo anakuwa anamwogopa zaidi Allah kuliko wengine wa kullama qalla alilmu wa qallat albasira qalla alkhawfu min Allah wa qallat alkhashyatu minhu kila ilmu inavyokuwa ndogo basira inavyokuwa ndogo ndio kumwogopa Allah pia kuna kuwa kuchache qallatil khashyatu lillah maneno tafsiri ya Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala baqiyatu salaf Allah subhanahu wa ta'ala amewahusu ahlul ilmi bitakrim wa tashrif أخرج الإمام الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في حجرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير الله na واكي wake na نأرضي مبكا هوا سيسيميزي وليو كتك تندوزاو حتى سماكي wanawaombea muallimu nasa alkhaira mwenye kuwafundisha watu khairi hawa maulama wanaombewa mpaka na samaki wanawaombea maghfira maulama idhan katika aqida za ahli sunnati wal ni kwamba wanamwabudu Allah na kujikweka karibu na Allah kwa kuwaheshimu maulama bila ghuluwin wala jafaa bila kupetuka mpaka wala kufanya uzembe kwa maulama wanaheshimu maulama wanawatii maulama fi ghairi maasiya bila ghuluwin wala jafa hatupetuki mpaka la hakuna kupetuka mpaka mpaka ukaweka maulama kama mitume ah, ah, hakuna anayefanya hivyo katika al-sunna lakini tunawaheshimu maulama tunawasikiliza maulama tunawatii maulama na kufuata fatawa zao wamefanya kazi kubwa maulama wa sunna يقول أبو جعفر الطحاوي في طحاويته رحمه الله قال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل anasema أبو جعفر الطحاوي رحمه الله مع علماء وسلف ambao ni wale sabiqin waliotangulia na waliokuja baada yao katika tabi'in watu wa khairi na watu wa hadithi na watu wa fiqi na watu wenye nadhar maono mazuri ya dini hawatajwi isipokuwa kwa uzuri la yudhkaruna illa biljamil hawatajwi hawa isipokuwa kwa uzuri na anayewataja kwa uovu fahuwa ala ghairi sabila hayuko katika njia huu ya uislamu hayuko katika njia sahihi anayewataja kwa ubaya maulamaa hawa yunsabu ila علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الأبيات ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداؤه ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم احياء ما الفخر إلا لأهل العلم هكونا فخر اسبقوك هوا معلما إنهم على الهدى إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه hao katika uongofu kwa wanaotaka uongofu wafuate fatawa za maulama hawa ni adilla wenye kufahamisha na wenye kufundisha huda muongozo huo wa haki waqadru kulli mriin ma kana yuhsinuhu thamani na kiasi cha kila mtu ni vile alivyokuwa akifanya wema wake waljahiluna li ahli alilmi adauhu wajinga ni maadui wa maulama waljahiluna ahli alilmi adau, wajinga ni maadui wa hawa alilmi Ukimwona mtu anawakashifu alilmi huo ni mjinga. Fafuz biilmin taish hayyan bihi abada, fuzu kwa kupata ilmu, utaishi hali ya kuwa uko hai milele. Annasu mauta wa ahli alilmi ahyau, watu wamekufa lakini ahli alilmi wako hai, kila siku tunawataja. Mara qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, si tunawataja eh قال أبو بكر الصديق قال علي بن أبي طالب tunawataja maulama tunawataja qala Sheikh Ibn Uthaymeen qala Sheikh Al-Albani tunawataja maulama annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u atakemtaja mjinga nani mjinga amekufa kuna mtu atamtaja mjinga hakuna atakemtaja mjinga eh akhul ilmi hayyun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta at-turabi ramimu وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم أخو العلم حي بعد موته من علم كما يكو هاي بعد كفاكوكي تناتاجا تناوم بها رحمة كلا سيكو فلان رحمه الله الشيخ مقبل رحمه الله الشيخ الباني رحمه الله تناتاجا مع علماء أخو العلم حي baada mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu mifupa yake imeshaoza chini ya mchanga lakini wadhul jahli maitun wa huwa yamshi ala thara mjinga ni mwenye kufa anatembea tu katika ardhi si ndio eh wadhul jahli maitun wa huwa yamshi ala thara yuaddu min al ahyai wa huwa adimu nani atakimtaja mjinga katika darasa athari mbaya za wenye kuwakashifu maulama namalizia athari mbaya za kuwakashifu maulama anayekashifu maulama wa sunna huwa ni kwamba anampiga vita Allah azza wa jalla wa mutawaad min Allah bil muharaba يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن عادى أولياء الله فقد عاداه أني وفني مادوي هاو موليه وعلا معلماء هو انا أنمفني ودوي الله ومن عاداه فقد حاربه أني مفني ودوي الله هو انا أنتنغز فيتنا الله ولهذا جاء في الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الحديث القدسي anayemfanyia uadui na adui wangu, anayenifanyia uadui na wali wangu, huyu namtangazia vita. Alulama wa awliya Allah hakuna shaka ka hilo hilo. Man adali waliyan faqad adhantuhu bilharbi. Yaqulu lhafidh Ibnu Hajar rahimahullah qawluhu من عادى لي وليا قال المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته الحافظ آه، ابن حجر الأسقلاني رحمه الله أكفسير حديثه القدس من عادى لي وليا قال قوله ولي من عادى لي وليا المراد بولي الله العالم بالله mwanawachuoni nimjua Allah mwenye kudumu juu ya taa yake almukhlisu fi ibadatihi mwenye ikhlas katika ibada ibn qayyim rahimahullah naye akielezea maulama ya sunna qala wakadhalika muadatuhum wa muharabatuhum muadatu wa muharabatu lillah kuwafanyia uadui maulama na kuwapiga vita maulama ni kumfanyia uadui na kumpiga vita Allah azza wa jalla nani anayeweza kum, kumpiga vita Allah azza wa jalla nani anayesubutu hivyo kwa wanaowafanyia uadui maulama wakawachukia maulamaa wajue kwamba wanamfanyia uadui Allah يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه محبة العلماء دين يدان الله به قال صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة kuwapenda maulamaa ni dini Allah anaabudiwa kwa kuwapenda maulamaa ni moja katika kujiweka karibu kwa Allah kuwapenda maulamaa hao wa sunna qala sallallahu alaihi wasallam man adali waliyan faqad barazani bilmuharaba anayenifanyia wadui na walii wangu maulamao faqad barazani bilmuharaba huwa anajidhihirisha na mimi kunifanyia mubaraza kwa kunipiga vita kadhalik at-ta'nu wa kashifu maulamaa wa sunna ni katika amali za kijahiliya katika amali za kujahilia kuwakashifu maulama wa sunna قال الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه على مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية كالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتك مسألة يكومي قال وهي رميهم أهل الدين بقلة فهمهم وعدم حفظهم واستدلالهم على بطلان الدين بقلة أفهام أهله kuwatupia kuwasingizia maulamaa kwa uchache wa fahamu zao na kwamba maulamaa hawajahifadhi wanatolea dalili ubatili wa dini kwa uchache wa fahamu zao eti fahamu za maulamaa wanadai hivyo kwa watu wa kijahilia walikuwa wakiwakashifu maulamaa mtu akiwakashifu maulamaa ana ujahilia huyo kadhalika kuwakashifu maulamaa wa sunna ni jinaya ni kosa kubwa la jinai kwa sababu kuwakashifu maulamaa ni kukashifu sheria hii ya Allah sheria hii ya Allah imefikishwa na maulamaa يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك أن أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغا فالطعن فيهم طعن في الدين موجب للإعراض عما بعث الله به النبيين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله سمع نهيلو لك وكشف kwamba mwanzo أمه ndio walioitekeleza dini hii kwa kuisadiki dini hii na kuijua na kuitekeleza na kuifikisha. Kwa kuwakashifu maulamaa hawa wa mwanzo ni kuikashifu dini hiyo, inawajibisha kupuuza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapelekea mitume. Ukiwakashifu maulamaa pia unakashifu wahi unakashifu wahi unakashifu risala yote hii ya dini na shia yake pia unaikashifu sababu unapokashifu maulama ni kwamba watu wasichukue ilmu kwao unapowakashifu maulama unadai kwamba watu wasichukue ilmu kwao ndio lengo la kuwakashifu na hili ndio makusudio la wale mashia mashia wanapokusudia kuwakashifu masahaba na kuwatani masahaba na kuwalani masahaba na kuwakufurisha masahaba lengo lao ni dini lengo lao ni nini ni kwamba watu wasichukue dini kwa masahaba sasa itakuwaje mtume amewafundisha masahaba masahaba ni waaminifu hakuna shaka hilo wangesifiwa na Allah kama si waaminifu masahaba wamesifiwa na Allah mimfauki fawqi sabi samawati wao wanasema masahaba wamekufuru walikufuru baada ya kifo cha mtume masahaba wote walikufuru isipokuwa watatu mashia hawa alaihim min ma yastahiqun kwa hiyo kuwatwali na kuwakashifu maulama ni kukashifu sheria hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu hakuna wanaokashifu maulama isipokuwa watu wa bid'a ukimwona mtu anaokashifu maulama hiyo ni alama kubwa ya watu wa bid'a kama vilivyosema ibn Abi Hatim rahimahullah Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah qal wa alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar alama ya watu wa bid'a ni kuwakashifu watu wa hadithi ndio alama kubwa hiyo watu wa bid'a sawa ni wale waliotangulia au hawa sasa hawa maulama idhan ukimwona mtu anawataan na kuwakashifu watu wa hadithi huo ni mtu wa bid'a hata akijidhihirisha kwamba ni katika watu wa sunna hata akijiita kwamba yeye ni mtu wa sunna hata akijiita kwamba yeye ananusuru sunna ana ndevu ana ndevu nyingi anatia hinna kanzo fupi anasema maneno ya watu wa sunna haitoshi haitoshi maadamu wakashifu maulama wewe ni mtu wa bid'a hata ukijigamba kwamba ni mtu wa sunna hata ukijiandika kwenye kanzu zako wacha kusema wajiandika kwenye makanzu mimi ni nasiru sunna wewe ni mtu wa sunna shekhe maadamu wakashifu maulama wewe ni mtu wa bid'a na una alama kubwa ya watu wa bid'a alibratu bil haqa'iq mazingatio ni kwa uhalisia si kwa maneno maneno ni madai tu wanadai tu kwamba ni watu wa sunna wanadai kwamba wananusuru sunna lakini wanakashifu maulama ndio sunna huo sunna gani sunna gani ya kukashifu maulama na kuwataja maula tena kwa maandishi kwa maandishi wakashifu maulama kwa maandishi na kuwataja vibaya maulama halafu wewe utakuwa mtu wa sunna la hasha ni madai tu kwamba ni mtu wa sunna lakini sio mtu wa sunna kwa sababu ni alama kubwa kama alivyosema Abu Hatim al-Razi وعلامة ahli البدع alwaqi'atu fi ahli al-athar ni madai tu watu wengine ni madai tu kwamba ni watu wa sunna lakini sio watu wa sunna ni madai wadaawi ma lam tuqimu alaiha bayinatin abnauha adhiyau wadaawi ma lam tuqimu alaiha bayinatin abnauha adhiyau madai msipoyaekea ushahidi watu wake hao ni madai tu hawana ukweli wote kwa hiyo ni lazima kuwaheshimu maulama la yudhkaruna illa bikhair hawataji maulama isipokuwa kwa kazi yote hii waliofanya tunasoma vitabu vyao tunafundisha vitabu vyao wanastadili kutoka na Qur'ani na Sunna halafu hao wanawakashifu atokea mtu akashifu mwana wa chuoni mmoja wacha kukashifu wengi mmoja tu huyu mtu wa sunna una kigezo gani cha kumkashifu mwana wa sunna we umefanya nini we umefanya nini katika dini hujafanya lolote wafanya biashara tu ni biashara mkubwa basi ndio dini yako hujui vitabu vya semaji hivyo vitabu vya maulama pia havisomi havisomi havifundishi kama ingekuwa anavisoma anavijua singefundisha mbona afundishi hajui wameandikwa nini labda umwandikie Kiswahili au kina Sheikh Bin Baz na kina Sheikh Albani labda waandike vitabu kwa Kiswahili ndio angevisoma hajui sasa mtu huyo alafu akashifu maulama la la sio sunna hiyo ni bid'a ni alama kubwa za bid'a wakashifu maulama ndugu zangu nilielezea mwanzo kabisa wa muhadhara kwamba masala haya ya ilmu na maulama ni masala marefu ni mapana ni marefu kiasi changu mimi pia hakina uwezo wa kutaja fadhila zote za maulama baada ya kutajwa na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kusifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala maulama hawa siwezi nikawasifu mimi kama alivyowasifu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam mimi nadhani hapa panatosha anasema je inafaa kuuliza jambo la kidini linalotatiza au linalohitajika au tunalohitajia ufanuzi na kufahamu hukumu yake unaweza kuuliza katika mitandao ya kijamii kama vile chat nini zio kaniandikia hapo chat nini GTP ndio hiyo ah hata sijui mambo mengine GTP ndio nini waulize maulama bwana waulize maulama siziko nyingine nani zao website za maulama zipo eh waulizeni maulama msiulize GTPC vituo vya polisi ni hivi anasema vipi kupinga ugawaji wa elimu ya dunia na akhera, na badala yake elimu igawanywe kama elimu ya mazingira na ya mwongozo. Vipi kuhusu kupinga ugawaji wa elimu ya dunia na akhera, na badala yake e, elimu igawanywe kama elimu ya mazingira na ya mwongozo? yani badala ya kugawanywa elimu kwamba kuna elimu ya dunia na akhera si ndio iwachwe hivi iwe sasa e, kigawanyo ni kwamba elimu ya mazingira na ya mwongozo mm. <laughs> sasa hiyo elimu ya mazingira si ndio hiyo elimu ya dunia bwana ndio hiyo elimu ya dunia ipo bado kwenye elimu ya dunia na elimu ya akhera si ndio eh sasa hiyo mazingira si na nini imo katika elimu ya dunia kwa elimu inagawanywa hivyo kuna elimu ya dunia na elimu ya akhera eh sasa elimu ya ma mazingira inaingia pia katika hii asema wa'allama adama al-asmaa kullaha dalili yao ni wa'allama adama alasmaa kullaha kwamba alianza kufundishwa elimu ya mazingira huyo nabii Adam alianza kufundishwa elimu ya mazingira mm, nani mfasiri gani tuelezee bwana tafsiri <laughs> yote iliyofasiri hivyo eh muulizaji je una tafsiri yoyote mwanachuoni yoyote tafsiri katika salaf au khalaf ambaye amefasiri hiyo aliyofundishwa nabii Adam ni elimu ya mazingira hakuna dalili ya hilo eh, kama kuna dalili mufasiri yote imma au khalaf waifasiri hivyo tutafuata lakini vinginevyo hatuwezi kufuata maneno yao hayo mimi ni jahil sina elimu na nataka nianze kusoma je nitafanyaje ili nijue sehemu sahihi ya kuchukua elimu Je, nitafanyaje ili nijue sehemu sahihi ya kuchukua elimu? Siuliza, uliza watu, uliza mashekhe wapo, maudhuati wapo, waulize ni ipi sehemu sahihi ya kuchukua ilmu. Kama hujui wewe wataka kuchukua ilmu kwa nani eh? Waulize mashekhe wamo, maduati wamo mashekhe sahihi sio wa bid'a a mashekhe sahihi maduati sahihi wapo waulize nikachukua ilmu wapi sasa hivi hakuna asiyejua hapa Tanzania mimi naweza kusubutu kusema hivyo hakuna asiyejua hapa Tanzania kwamba elimu inachukuliwa wapi sababu dawa inaendelea vizuri sana Tanzania East Africa hii hakuna dawa salafia ilivyoendelea kama hapa Tanzania kwa unaweza kusema kwamba watanzania wote wanajua mahali sahihi pa kuchukua ilmu marakizi hizi za kisalafi wa ala rasihim hadha almarkaz almaimun hakuna shaka hilo watanzania wote wanajua hasa ukiniambia kwamba mimi sijui mahali pa kuchukua ilmu ah, labda wewe si mtanzania lakini watanzania wote wanajua mahali sahihi pa kuchukua ilmu wanajua hivyo eh, naam asema huko mitandaoni kwenye vyombo vya habari tunaona wanasema majopo ya maulamaa Iringa au Dar es Salaam, na hao ndio maulamaa. Mitandaoni tunaona majopo ya maulamaa, baraza la maulamaa, hadha ni baraza la juhala, majlisul ulama, majlisul juhala. Badala ya majlisul ulama tuishi majlisul juhala, ndio sawa pana wanachuoni hapa kweli hao wanaojiita hivyo ni wanachuoni twawajua twawajua eh hamna kitu hamna kitu bana hapana ni majina tu majina tu eh ni majina tu makubwa lakini hamna kitu twajua eh wajua wengine wamesoma jamii islamia wamekuwa masufi hey, eh, wapigwa vilemba kwenye maulidi hakuna ma maulamaa wote bwana hakuna wasidanganye watu ni makosa sana wewe wajua wajua cheo cha alim lakini wale maulama wajua vyo vyao wajisemea tu wajiandikia tu ni hatari bwana hatari mtu kujiita mimi ni alim hatari sana kwa falyattaqullah wamche Allah wao wanaojiandika katika mitandao kwamba wao ni majlisul ulama jopo la maulama la la hadha jopo la juhala si ulama maulama sio mchezo bwana mtu kuitwa mpaka ni alim sio mchezo si jambo dogo bwana mnasoma vitabu vya maulama mnawajua tunawajua maulama ni kina nani na tunawajua ni kina nani kwa mtu asisubutu kusema hivyo asisubutu bwana jambo la kuwa ni maulama ni jambo kubwa sana maulama wamesifiwa na Allah si tumesoma aya pa baadhi ya aya sasa wale wamesifiwa na Allah wapi ah, mahizbi bwana mahizbi wana taabu sana uhizbia wote ule uhizbia wote ndio waliofanya vile ni salafi gani mlomsia akasema mimi alim sisi maulama kuna salafi walisema hivyo wanawajua maulama wa masalafi lakini mahizbi yao ndio wanaojigamba hivyo uongo mtupu uongo naam masuala yamekwisha masuala yamekwisha kwa hiyo barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi